dersteyiz. Bundan önce 48 tane isim Allah'ın güzel isimlerinden şerh ettik. Bugün de 49'dan devam edeceğiz. 49. isim Allah'ın güzel isminden, isimlerinden El-Fettah. Fettah nedir? Fettah işledin mi? Hı. Pardon. 50. derste o zaman 50. ders Allah'ın güzel isimlerinden ha? 50. isim ha. 50. isimde güzel isimlerinden El-Kadir. Kadir nedir? Türkçe'de aynendir. Bu da Türkçenin bir güzelliğidir. Kadir. Her şeye nedir? Gücü yetendir. Bir de Allah dedin gücü yeten desen ne demektir? Yani kimseden yardım et, almadan. Mutlak güç sahibi ya. Kadir dedin Rabbil aleminde nedir? Mutlak cüd sahibidir. Kadir'den ilgili iki tane isim daha var. Üçünü beraber işleriz. Neden? Aynen kökenden gelen isimlerdir. O da kadir. Biri de muktedir. Bunlar da Kur'an'da geçiyor. Sünnette geçiyor. Kadir, kadir, muktedir. Kadir ismi Kur'an içerisinde 12 sefer geçiyor. Kadir ismi 45 sefer geçiyor. Muktedir ismi 4 sefer geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala dedik nedir? Kadirdir. Kadir nedir? Her şeye gücü yeter. Yani ben bir sanatkarım, kendi sanatımda ustayım. Hangi projeni getirsem ben aciz kalmam. Buna ne derler? Çok kadir bir ustadır işinin sahibidir, işinin ehlidir. Ama insanoğlu ne kadar usta olsa başka güçlere ihtiyacı var. Melzemeye ihtiyacı var. Marangoz ağacı alacaktır. Ağacı satan da ağacı icat edemez. Fabrikasyon da yapamaz. Mecbur gelip ağacı doğadan kopartacaktır. Ağacı kim yaratmış? Allah Teala yaratmış. Demek ki bir usta ne kadar usta olsa Teç başına yapamaz. El altında çırak olması lazım. Diğer malzemeler olması lazım. Kulluk meselesinde kadir dedim, muhakkak başkasından güç alması lazım. Ancak kadir olabilir. Bir devlet başkanı da kadir gücü var ise o devlette ama teç başına yoktur. Tabi başka ama Allah subhanehu ve teala kadir ise ne demektir? Kudreti nedir? Mutlaktır. Allah'ın kudreti mutlak olduğu için Allahu Teala'ya kadir kelimesi kendine hastır, yaratandır. Her şeye kadirdir, muktedirdir. Kadir, kadirin bir nevidir. Yani kadir yapabilir. Muktedir nedir? Muktedir gücü her şeye yeter. Birbirinin yani Arapçada zengin olan kelimeleridir. Mesela kadirle ilgili Allah Subhanahu Teala Am suresinde 65. ayette şöyle buyuruyor. Kul huve kadiru ala en yeb'ase aleykum azaben min fevkikum ve min tahti Allah Teala kadirdir sizin üzerinize azap göndersin. Kadirdir. Gönderebilir mi? Gönderir. Allah'ın emri kun dese olur yakun. Ol dese olur. Kadirdir. Bir de kadirdir ayetinde Eynemâ tekunu ye'ti bikumullah cemiyen. Nerede olsanız Allah hepinizi toplayabilir, getirebilir. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye nedir? Kadirdir, muktedir. Hadiste geçtiği gibi Beni İsrail'den bir tanesi günahkarmış. Demiş Allah beni karşısına çıksam beni azap verir. Çocuklarına vasiyet etmiş. Demiş ki beni yakın çülümü de savurun. Denize yanında gitsin. Allah Teala çünkü beni toplasa karşısına çıksam ben yandım. Allah Teala ona diğer kun yakun olur karşısına gel. Niye böyle yaptın de. Senden korktum der ya Rabbi. Çünkü ben mukassirim. Yani bak Allah Teala kadirdir. Ne yapsan Allah seni getirir. Yani bu evrende seni yaksalar bile külün nereye geçse Allah Teala onu toplar. Zerreler bile Allah Subhanahu Teala toplar. Allah Teala her şeye kadirdir, muktedirdir. Muktedire gelirken fe inna aleyhim zuhruf kelimesinde. Biz onların üzerine muktediriz. Kudret sahibiyiz. Kader nedir? Kadirdendir. Kader, kadirdendir aynı, kökendir. Kudret. Kader nedir? Allah istese bir şeyi yazar. Kadirdir ona. İstemiş ve yazmıştır. Allah subhanehu teala aciz değil. Muktedirle ilgili biliyorsunuz Kamar surasında innel muttakine fi cennetin ve nehr fi mak'adi sıdkin inde melikin muktedir. Muttakiler neredediler? Fi cennetin ve nehr. Cenneti vasfediyor. Yani cennet, ırmaklar, nehirler, cennetin zinet, Fi mak'adi sıdkin. Nedir mak'adi sıdık? Yani hak olan mak'at, hak olan yer neresidir? Allah Teala'nın yanıdır. Neden haktır? Çünkü cennet haktır. Kimi için haktır? Muttakiler için. Sıdık nedir? Allah Teala hem yer sadıktır, var, hem de içindekiler sadıktılar. Sadık olmasa sadık yere gelmez. Muttakiler nediler? Sadıktılar. Ende melikin muktedir. O yer sadık kimin yanındadır? Muktedir olan bir melikin yanındadır. Melik nedir? Her şeyin mülk sahibidir. Melik budur. Her şey onundur. Cennet de onundur. Evren de onundur. Ama dünyanın sonunda evren diye bir şey kalmayacaktır. Sadece içi sonlan dünya sonlanacaktır. Cennet cehennem. Onun haricinde bir şey yoktur. Allah subhanehu teala ne oldu? Melikin muktedir. Yani bak dünyanın sonunda kudret sahibi kimindir? Allah Teala'nındır. O zaman Allah nedir? Kudreti mutlaktır. Allah her şeye kadirdir. Her şeye muktedirdir. Her şeyi de istediği gibi tekdir eder kaderini yazar. Bu dünyanın da kaderini kim yazmıştır? Allah Teala dünyayı yaratmadan önce kaleme demiştir yaz. Neyi yazım ya Rabbi? Olup biteni yaz. Hepsi yazıldı. Kimin istediği gibi yazıldı? Allahu Teala. E burada kaderi inkar edenler de diyorlar ki Allah Teala yazmışsa bizden niye bizi cehenneme koyuyor? Değil mi? Haklılar mı? Haklılar. O kadar cahil iseler haklılar. Ama cehaletleri neyle giderilir? Cehaletleri şunuyla giderir. Allah Teala insanı yaratırken seçim hakkı vermiştir ona. Seni Allah Teala yaratmadan önce hiç bu kainat yok iken, dünya da yaratmadan önce biliyor filan zamanda filan kulunu yaratır, seçim hakkı verir. Sen yaratılmadan önce öyle bir kadir Rabbimiz var. Sen niye yaratmadan önce seçim hakkı verir. Sen gelecekte hangi yolu seçersin onu bilebilir. Ona göre senin sonunu, sonucunu yazar. Dünyanın içi sonunda dünya sonlandırılır. Cennet cehennem. Hangisine gidersin? Onun için i sünnetin itikadında ne var? Dünyayı Allah Teala yaratmadan önce cennet ehlini yaratmış, cehennem ehlini yaratmıştır. İşte kaderi inkar edenler, kaderde çetrefile düşenler bu meseleyi anlamıyorlar. Diyorlar Allah yaratmışsa daha niye imtihan etti bu dünyaya koydu? Hayır. Allah Teala dünyayı yarattı, sana seçim hakkı verdi. Neyi seçeceksin? Seni yaratmadan önce biliyor. Kendi iradenle seçeceksin onu. Yok Allah'ın Haşa ve kefe dayatmasıyla. Bu zulümdür. Allah zulümden münezzehtir. Sana verecek ama sen neyi seçeceksin onu da bilir. Bir de avantaj. Sen seçmek için sana ne vermiş? Fıtrat vermiştir. Fıtrat nedir? İyiyi ister kötüyden uzak durur. Sen fıtratı çiğniyorsun. Bir avantaj daha vermiş sana. Belki fıtrat destek olmaz sana. Yol gösterici gösterici. Dur bu yol yanlıştır. Gitme bu yolda. Sen ne yapıyorsun? Ya boş ver ben aklım daha selimdir. Şeytana uyuyorsun. Çünkü şeytan aklıyla cehennemden çıktı. O da yetmiyor. Allah subhanehu teala bir avantaj daha veriyor kullarına. Ne diyor? Sana yol gösteren senin önünle hak yoldan gidiyor. Örnek olarak. Onuyla yetmiyorsa o zaman sen hak etmişsin cehenneme ehli olmaya. Evet. Allah subhanehu ve teala her şeye kadirdir, muktedirdir. Üç güzel isim allah Teala'nın. İyidir. allah Teala'nın kudreti dedik mutlaktır. Her şeye hakimdir. İnsanoğlu ne kadar kadir olsa, ne kadar muktedir olsa, ne kadar kadir olsa olabilir ama bu kul. Kul da nedir? Eksiktir, başkasına ihtiyacı var. Onun için allah Teala'yı kafirler, müşrikler dediler vasfet. Onlar allah Teala'yı kendi aynı müşrikler anladıkları gibi kabul ediyorlar. Vasfet bize dediler ya Muhammed. Ne surası indi? İhlas surası. Ne dedi Allah subhanahu teala? Kul huvallahu ahad. De olara benim Rabbim tektir. Allahu samad. Bu dünyanın efendisidir. Her şey ondan sorumludur. Lem yelid ve lem yulad. Ona doğar ne doğurulmuştur. Yani kimseye ihtiyacı yoktur. Burada ne etti? Nefyetti. Bütün benzerliği diğerlerine. Sonra ne dedi? Ha? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Onun da eşi, dengi, benzeri yoktur. Ne demektir bu? Eşi dengi benzeri yoktur. Yani hiçbir şey Allahu Teala'ya benzemez. Tektir o. Örneği yoktur. Demek ki Allah Teala her şeyde nedir? Mükemmeldir. Her şeyde mükemmel olan ne olması lazım? Kudreti de nedir? Mutlaktır. O zaman böyle bir Rabbimiz var. O da kadirdir, muktedirdir, biz bunu bu Allahu Teala'nın güzel ismini ve sıfatlarını nasıl güncel hayatımıza yansıtacağız? Nasıl yaşayacağız? Nasıl bu Rabbil Aleminin hakkıyla kulu oluruz? Şimdi öyle bir Rabbimiz var içe bütün sevdemizi kime veririz? Mehabbe, sevci kime verilir? Böyle Rabb'a sadece teç ona verilir. Ama Allah'ın sevgisi altına, altında da kimi severiz? Allah'ın sevdiklerini, bize emrettiklerini de severiz. Onlar da kimlerdir? İşte babamızdır, anamızdır, mümin kardeşlerimizdir. Malı severiz Allah yolunda, evledi severiz Allah yolunda, vatanı severiz Allah yolunda her sevgiyi bu kadire ne yaparız? Bağlarız. Evet. Eğer Allah Teala kadir ise her şeye bu evrenden o sorumluysa çünkü Allah Teala hariç bu evren ne var ise Allah hariç hepsi yaratılmıştır. Hepsini Allahu Teala yaratmıştır. Her şeye o kadirdir. Eydir böyle bir Rabbimiz var içe. Böyle bir kudret sahibidir. Biz ne yaparız? Başka yere aklımız gider mi? Başka yerden güc ister miyiz? Başkasına tevekkül eder miyiz? Etmememiz lazım. İşte bunu böyle hayatımıza yansıtmamız lazım. Her şeyi Allah'tan isteyeceğiz. Hakkıyla tevekkül nedir? Her şeye Allah Teala'ya tevekkül edeceksin. Allahu Teala'dan isteyeceksin. Başkasına boyun eğmeyeceksin. Her şey onun elindedir. Her şeye kadirdir, biz ona güveniyoruz. Her şeye muktedirdir, biz ona güveniyoruz. Ama burada da şeytan yolumuzu şaşırmasın. Şeytan gelir sana der ki her şey Allah elindedir. Allah'tan iste, ona tevekkül ele, otur gelir sana. Hayır, bu dünya allah Teala bizi tevekkülü bize anlatırken peygamberleri vasıtasıyla demiş ki bu dünya sebepler dünyasıdır. Önce sebebi alırsın ondan sonra Allah'a tevekkül edersin. İşte bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakar caminin yasında bir deve serbest dolaşıyor. Bu deve kimin? Oradan bir tane yeni Arabi, Bedevi Müslüman olmuş. Benim ya Resulallah. Niye bağlamadın onu? Dedi Allah'a tevekkül ettim. Bizim dinimiz tevekküldür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düzeltti. Evet iyi yaptın. Ama önce bağla sonra tevekkül et. Önce sebebi al sonra tevekkül et. İşte biz nedir? Hakkıyla Allah'a tevekkül ederiz. Allah tevekkül nedir? Rızkımızı Allah verir. Hayatımızı Allah'tan başka kimse alamaz. Ama sebep alacağız. Allah'tan başka kimse hayatım alamaz. Ben gidip ataştan oynayayım. Ben gidip yolun ortasında durayım. Olur mu? Olmaz. Tabii değil mi? Sebepler dünyasıdır. Allah Teala'dan başka rızkımı kimse veremez. Ben oturup çalışmayayım. Sen bilinmez. Yani ben çalıştığım yerde eğer benim Allah yazmışsa burada çalışacağım, patron da bana maaş verecek, ben patronun sözünü dinlemem, res çekerim, iş yapmam. Kendini nerede bulursun? Kapının önünde. Sebepleri alacaksın. Şeytan yer değişmesin. Ama biz ona inanıyoruz. Rızkımızı Allah vermiştir. Bu fabrikayı çalışırsak orada Allahu Teala onu bizim için göndermiştir. Bu patron bana maaş veriyorsa Allah Teala onu mecbur yapmıştır bana maaşımı verecektir. Sebepleri aldıktan dolayı. İşte bu da nedir? hakkıyla tevekküldür. Bir de böyle bir kadir Rabbimiz var iken hiç Allah'tan başka bu kadirden başkasına güvenir miyiz? Güvenmeriz. Her bütün güvencemiz ethike billah Allah'a olur. Sadece ve sadece Allah'a güveniriz. Her şey Allah'tan isteriz. Her şey bu da güvenç de sebep gibidir. Sebebi aldıktan sonra Allah'a güveniriz. Ne dedik? allah Teala Nebisini, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Beytil Mekdis'te Şimşek diye götürdü. Ondan sonra yedi semaya götürdü. Ondan sonra indi Beytil Mekdis'e Mekke'ye geldi hala nedir? Yatağı ısısı bile savmamış. Zamanı duruttu. Kadir mi? Kadirdir. Yaratan kadirdir yok etsin. Zamanı durdurdu. Ama Mekke'den Medine'ye 450 kilometre civarında bir yolu 3 günde kat ettirdi peygamberine. En sevgili koluna. Yapamazdı şimşek götürsün ola. Ama 3 gün mağarada kaldı. Aziyet çekti. Korku oldu. Ama nedir? Allah Teala nedir? Kadirdir. Ama ne dedi? Bene güven. Resulullah bizim için örnektir. İşte mağaraya girerken küçücük mağara Hazreti Ebu Bakır diyor ya Resulullah bir tane ayağının altına baksa bizi görür. Ve muhakkak da buraya gelecekler. Ayağımızın izi var bizim yolda. Ne zannedersin? Ya Ebu Bakır. Biz iki tane üçüncümüz Allah subhanahu teala. İz yekulü li sahibi kabir şeyde arkadaşına diyor ki hem davet yoldaşı hem yolculuk yoldaşı. Çin üçüncümüz Allah Teala'dır. Mutlak güvenmiştir. Allah bizi kurur. Biz sebep aldık. Ondan önce Suraka yolda yakaladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yapabilirdir Allah Teala Suraka'nın gözüne, ya müşriklerin gözünü kapatsın, Resulullah'ın yanından geçsin görmesinler. Vesaire. Ondan önce Hazreti Musa Geldiler denizin önüne. Ne dediler? Ya Musa yaktın bizi sen dediler ben İsrail. Arkamızdan Fır'un önümüzde deniz. Hani bizi kurtarırdı? Ne dedi Musa? Kelle. Kelle Arapçada dedin yani muhakkak. Hayır. kelle dedi dediğiniz gibi değil. İnne Rabbi seyehdin. Benim Rabbim bana hidayet verir. Evet. Bir artı bir iki. Maddi dünya hissi kapandı yol. Önümüzde deniz. Bu denizi geçemeyiz. Arkamızda Fıran ondan da kaçamayız. Nereden geldi? Zannedersin ayette geçiyor o diğer ayette. Zannederler elçilerimiz bittik etahum nasruna. Bizim zaferimiz geldi oraya. Ne dediler Musa'ya? Uğrak ağacını. Bir yol değil. Alimler diyor onçu yol açıldı denizde. Ben İsrail onçu kabiledir. Hazreti Yusuf'un oğulları kadarıca. Her kabile geçsin ki acele geçsiler yolda kargaşa da olmasın. Tevekkül hakkıyla Allah'a güvenmek öyledir. Biz Allah'a güveniriz. Böyle bir kadir Rabbimiz var. Gerisi bizim için önemli değil. Sebebi alırız. Gerisi Allah'a kalır. Onun için tağut bizi korkutamaz. Hakiki mumin hiç gördünüz bir tane hakiki mumindir, alimdir, tağuttan korksun. Korkmaz. Yumruğunu vurar masaya durar önünde. Ne yapabilir ona? İbn Teymiye'nin dediği gibi beni sürgüne gönderseniz bu benim için siyahattir. Mahpushaneye koysanız beni benim cennetim buradadır, gözkümde. Kur'an'ı ezberlemişim, ilim var, zikir. Ne, ne yapsanız bana benim lehimedir. Bu nedir? Hakiki Allah'a güvendikten sonra her şey sebepler senin için kahar. Evet. Sonra eğer böyle bir kadir Rabbimiz var iken her şeye kadirdir, muktedirdir. Ol dese olur. Hiç aklından senin zulüm geçer mi? Geçer mi? Geçmemesi lazım. Böyle bir Rabbimiz var için kadirdir. Aklımızdan hiç zulüm geçer mi? Sen zulmediyorsun bir taneye. Rabbin kadirdir seni yok etsin. Allah Teala zulmü diyor ki inni harramtu zulme ala nefsi. Ben kendi nefsime zulmü haram kıldım. Ve siz aranızda da zulmetmeyin Miskali zerre diyor bir kuluma zulmetmem mi? Münezzehtir zulümden. Allah Teala ister kulları da kendisi gibi olsun. Zulmetmesiler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor zulüm kıyamet gününde zulümbatlıktır. اَذْظُلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامِ Eydir sen böyle bir kadir eğer hakkıyla bu ismi yansıtıyorsan hayatına yerde karıncaya zulmetmezsin. Onun için bir peygamber bir karıncayı e, yaktı. Karıncaları yaktı. Allah Teala sitem etti ona dedi. Sen bir ümmeti yaktın dedi. Bunlar zikrediyorlar. Ama siz bunların zikrini duyamazsınız. Hakkın yoktur yakmaya. Onun için bir mümin ne yapar? Eğer bir karıncayı Allah Teala Velev ki izin vermiş bize allah Teala bir şey bize azet verirse onu yok edebiliriz. Ama ne yapar? Hakiki mümin velev ki şeriat bize vermiş de ama öyle bir yöntem seçeriz, yakmarız onu. Ne yaparız? İlaç var sepersin, karınca o kokuyu aldı orada gelmez daha. Ne öldürdün ama hedefe de vardı. Anlatabildim? Yani mümin yerde bizim avam diyorlar ki eskiden Derler ki mu, hakiki mümin yerde karıncayı bile acıtmaz. Öyle olmamız lazım. Allah subhanahu teala bir isim tecelli etse sende böyle olacaksın. İyidir bundan sonra Kadir'in şeyi her şeyi Allah'a güveneceğiz. Ona itimadımız olacaktır. Allah demiş de bu böyle olur güveneceğiz. Allah demişse bana itimat edin, edeceğiz. Bana güvenin, güveneceğiz. Her şeyi Allah'tan isteyeceğiz. Allah'ın istediği gibi kul olsak Kadir ismini üzerimize yansıtırız. Bir de Allah kadir olduğu için insan ne yapar? Amanete de hıyanet etmez. Amanet nedir? Allah Teala her şey amanet evet cinayet olarak bir tanesine bir şey amanet verir. Ama amanetin kapsamı aynen zikir gibidir. Zikir her şey zikirdir. Ama zikir dedin dilden zikir akla gelir. Amanet her şey amanettir. Bizim bedenimiz amanettir bize. Bu beden ataşta yen yakar yen cennette keyfi safa sürer. Kime amanettir sana? Sen istesen bunu yakarsın istesen ne yaparsın? Keyfi safa cennette ebedi sürdürürsün. Onun için amanete riayet etmek. Eğer Allah senin üzerinde kadir ise bütün amanetlerine riayet edeceksin. Yani arkadaşlar hakkıyla Allah'ın güzel isimlerini, sıfatlarını anlasak ne derecesine geliriz? İhsan derecesine. İhsan derecesi nedir? Yani peygamberlerden, şehitlerden, sıddıklardan aynen cennette yer orada oluruz. O da Firdevs aledir. O da nedir? Resulullah nasıl tanıtıyor ihsan derecesini? Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görürcesine ibadet etmektir. Kulluk yapmaktır. Allah beni görmüyor. Ama o e, pardon ben Allah'ı görmüyorum ama zannediyorum Allah her adımda beni takip ediyor. O zaman ne yaparım? Hiç hata yapar mıyım? Yani kısacası eğer tabir caiz ise bizim dilde yani halk dilinde bu dünya ihsan derecesine gelmek için bir kul hakkıyla ihsan derecesine istiyorsa varsın kendisini mayın tarlasında yürüyürcesine zennetsin. Yani sen nasıl mayın tarlasına girdin? Dediler sana bu mayın tarlasıdır. Nerede mayın gömülmüş bilemezsin. O zaman ne yapacaksın? Koşacak mısın? Hayatına mal olur. He? İşki, işi riske bırakacaksın, hayatına mal olur. Ne yapacaksın? Her adımı atmadan önce kaç sefer düşüneceksin. Burada mayın var mı, patlar mı? E bu dünya hayatı öyledir. Her adım atmadan önce Rabbimiz bunu Bunlar razı mı? Bunlar razı değil mi? Onun için ne zulmedersin, ne emanete hıyanet edersin, ne şirke düşersin vesaire. Allah hepimize kadir sıfatını anlamayı ve onu ile amel etmeyi bize nasip eylesin. Evet. 51. isim Allah'ın güzel isimlerinden El-Kahir kahir. Bir de ondan bir isim de var türüyor. O da nedir? El-Kahhar. Kahirden kahhar aynendir. Kahhar kahirin neyidir? Mübalağa sigasıdır. Kahir nedir? Her şeyin üstesinden gelendir her şeyin üstesinden gelene kimse ona galip gelemez. Yok yoktur. Engel yoktur. Nedir? Kahirdir. Onun için Mısır'ın başkentinin adını ne koydular? Kahire. Neden Kahire dediler? Öyle bir başkenttir ki her zaman kimse ona galip gelemez. Her zaman Kahire başkenttir başka düşmanlarına galip gelir. Kahir buradan alınmıştır. Kimse ona galebe gelemez. Her şeyin üstesinden gelir. Kahir iki sefer Kur'an içerisinde zikrolmuş. Kahhar ise altı sefer ayetlerde. Diyor ki En'am suresi 118. 18. ayette Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ habir. Allah diyor kulların üzerine nedir? Kahirdir. Hiçbir kul Allah Teala'ya meydan okuyabilir mi? Hiçbir kul Allah Teala'nın istediğinin haricine çıkabilir mi? Çıkamaz. Allah Teala bir kuluna hastalık versin. O kul kendisine şifanı verebilir mi? O kul kendisinden o hastalığı def edebilir mi? Fakirlik versin, ölüm versin. Edebilir mi? Edemez. İşte Allah Teala kahirdir. Kullarının üzerine. Ne diyor sonra ayette? وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرُ Hakimdir. Her şeyi hikmetten olur. Habirdir. He? Çünkü bir şeyi kendisi yaratmışsa her şey incesini bilir. Onun için kimse ona üstün gelemez. Her şeyin üzerinde nedir? Kahirdir. Allah subhanehu ve teala. Kahharla ilgili Allah subhanehu ve teala diyor kul huvel halik kul hu e, kulillahu haliku kulli şeyin ve huvel vahidul kahhar Allah Teala her şeyi yaratmış. O da vahidul kahhardır. Teçtir. Kahhardır. Yani eşi dengi yoktur. Ne de? Üstün gelmekte. Kahar çiten olsaydı bu evrenin düzeni bozulurdu. Onun için trafikte her zaman kaza oluyor. Ne kadar yolları Şeritleri ayrı etseler. Bu gidiştir, o geliştir. Gidişlerde de çizgi çekiyorlar. Trafik lambaları koyuyorlar. Bazen helikopterden yönetiyorlar. Ama kaza oluyor. Neden? Her çeşin bir şoförü var. Ama bir evrende trilyonlarca Allahu alem sayısız ne var? Gezegenler var. Hepsi dönüyor, çabalıyor, ediyor. Hiç gördünüz mü bir gezegen kaza yapsın? Neden? Çünkü bir tane olanın Kahir budur işte. İstediği anda istediği şeyi yapar. Kimse o da ona üstün gelemez. Hazreti Yusuf sicinde, mahpushanede ne dedi? اَاَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ Davet ederken Hazreti Yusuf mahpushanede dedi değişik değişik Rabler edinmişsiniz. Birkaç tane Rabbiniz var. Bunlar hayırlı mi? Yoksa vahidül kahar. Tektir, kahardır. Her şey onun elindedir. Bak, soru işareti. İşte alimler diyorlar ki davetçilerin de soru işaretli davet etmeleri lazım karşı taraf. Akla yer vereceksin. Akıldan giriş yapacaksın adam. Çünkü akıl manatül hüküm, e, manatül teklif. Mükelleflik akıl sebebidir. Onun için hayvan mükellef değil. Aklı yoktur. O kadar var hayatını geçirir. Ama insanoğlu mükelleftir. Aklı var, seçim hakkı var. Aklı ne yapar? Aklıyla seçer. Evet. Davetçiler ne yapmaları lazım? İnsanların giriş noktalarını bilmesi lazım. Akıllarına muhatap etmesi lazım, ölçü vermesi lazım. Hazreti Yusuf da bunu yapıyor. Bu Rabler hayırlı mi yoksa bir tane her şey onun elinde güzelinde mi? Mesela bir tane gelmiş birkaç adama tabidir. Dersin bunlar daha güçlü mü yoksa teç kral her şey yönetim onun altındadır. Fekeyfe Rabbil Alemin. Sonra Allah Teala kahhar kelimesini tecellisi kıyamet gününde ayette İbrahim surasında ve berezu lillahil vahidul kahhar. Hepsini topladı. Adem aleyhisselamdan dünyanın sonuna kadar mahşer gününde topladı. Ve berezu. Beriz nedir? Çıktılar. Nereden çıkar insanoğlu? Yerden. elimizin sonunda bir çemik var. Doku çemiği diyorlar. Kuyruk tohum. Kuyruk sokum. O çemik bir buğday tanesinden daha küçüktür. Onu yer yemez. Şu anda Adem babamızın da o burada var. Bu yerde var. Hepsinin var. Kıyamet gününde bir sepinti olur. Her çeşit insan yerlerden çıkar ve berezu çıktılar, bariz oldular yerden. Lillahi vahidil kahhar. Allah Teala hadiste geçtiği gibi her şeyi yok eder. Kimse kalmaz. Bu evrende kendisinden başka kimse kalmaz. Melekler bile. Ne der orada? Gülümser. Hatta kahkahayla. Hadiste geçtiği için. Eyne mülukul arz? Nerede bu yer kralları, cabbarlar, tağutlar, yöneticiler, meydan okurdular? He? Donalmaları var. Füze gönderiyorlar. He? Uzaya NASA'ları var. Nerede bunlar? Belki bizim dönemimizden sonra daha güçlü insanlar gelir. Aya da bomba atabilirler. Yapabilirler. Allah ilim vermiş. Çünkü Allah diyor kıyamet kopmadan önce zanneder insan yer üzerine hakim oldu. O zaman bizim emrimiz gelir. Kıyamet kopsun. Yani yer üzeri hele daha teknoloji ilerler. Kıyamet gününde hiç kimse yok bir evrende. Allah Teala diyor nerede bunlar? Limenil mulkul yevm kendisi cevap verdi. Lillahil vahidil kahhar. Kahhar her şeyi yok etti. Hiç kimse Rabbil Alemin'i yok edebilir. Edemez. İşte oradan sonra ve berezu ayet. Çıkarlar hepsi Allah'ın önünde durar. Hesap defter açılır. Hiç kimse kaçamaz. Evet. Bu da kahirdir. Kahhardır. Allah subhanehu ve teala her şey onun tedbiri altındadır. Nasıl dedik kadirde, muktedirde? Her şey onun tedbir altındadır. Kimse ona karşı çıkamaz. Bu ismi nasıl hayatımıza yansıtırız? Kahhar ismini. Allah Teala her şeyin üzerine kadirdir, muktedirdir dedik. Bir de ne eklendi üzerine? Kahhardır. Hiç kimse onun gücünün üzerine güç getiremez. Böyle bir Rabbimiz var iken bütün sevgimizi buna vereceğiz bunun sevgisi altında da bir evrende sevde, seveceklerimizi seveceğiz. Her şey Allah için olacaktır. El hubbu fillah vel buğdu fillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim Allah için sevdir, Allah için buğz etti fakat istekmelel iman. İmanı tamam oldu. Allah için seveceğiz. Allah için buğz edeceğiz. Yok başka bir şey için, çıkar için, dünya için, soy için, nesil için. Hayır. Zevk için, safa için kalbim öyle hoşnut oluyor. Hayır. Allah için seveceğim, Allah için buğz edeceğim. Çünkü her şey onun elindedir. Dünyanın sonu da onun elindedir. İki var son. Biri cennet, Rabbimizin yanı yüz derecedir. Emeline göre gireceksin. Biri de cehennem, Kimin yanıdır? Rabbimizin, Rabbimize baş kaldıran. Hatta öyle bir şeydir ki iblis Rabbil alemine meydan okuyor bazen. Rabbil alemini taklit etmeye kalkıyor. Anlatabildim? Şirk koşturuyor kendisine. Onun için cennetin de cehennemin de başı kimdir? İblistir. Alimler diyorlar Rabbil Alemin'i o kadar taklit etmeye çalışıyor. Allah'ın erşi su üzerindeydir. Dünyaları, evreni yaratmadan önce kendisi de dünyaya indiğinde erşini suyun üzerinde koydu. İblisin erşi suyun üzerindedir şu anda. Hadiste geçtiği gibi. Sabah kalkar adamlarını gönderir. Her çeşit iş başına. Allah bilir kaç tane adam var. İşte sembolik olarak iblis cennet, cehennemin neyidir? İblise ibadet edenler alın Rabbinizden beraber cayri cayri yani. Allah'a ibadet eden cennette Rabbinizle beraber ebedi keyfi safa sürün. Tabi cennette arkadaşlar acı yok, hiçbir şey yok. Ne var? Amel de yoktur. Namaz da yoktur. İbadet de yoktur, zikir de yoktur. Ne var? Yan gelip yatacaksın keyfi safa süreceksin. Mutlak nedir? Rahat bir yerdir. Cennet budur. Bir de cennetin dünya tahtilinden bir farkı var. Dünyada sana deseler al bunu git Antalya'da yani Bodrum'da 5 yıldız otelde bir hafta yani bir ay keyfi safa sür şirketten. Ne yersen, ne içersen, ne eğlenirsen hepsi şirketten. İster bir trilyon zarf et. Sen uçağa binerken inerken kalbinde bir sıkıntı var. Arkadaşın diyor niye sıkılıyorsun işte ya aklıma bir ay sonra döneceğiz bir de o hayata bir de o çetrefile. Bir ay nasıl geçti ya döndüğün gün dersin sanki dün gelmiştik. Bu nedir? Bir sıkıntıdır. Bak gidiyorsun bir kalbinde bir sıkıntı var. Bir de dönersin o hasreti senece yaşarsın. Ama cennette bu sıkıntı yoktur. Sıkıntı nedir? İnnehu bu cennet halidine fiha ebede. Ebedi olarak kalıcısın. O sıkıntıyı yaşama. Ebedi olarak sen bu cennette nedir? Kalıcısın. Yoktur böyle sıkılmak, gelmek. Kalacaksın ebedi olarak. Evet. İşte bu Rabbimiz kahir ise, kahar ise ne yapacağız? Buna hakkıyla kölelik yapacağız. Bunu sevdikten sonra hakkıyla buna kulluk yapacağız. Kulluğun zirveti nedir? Allah'ın emrinden çıkmayacağız. Allah'ın emrinden çıkmayan nedir? Kulluğun zirvetini yaşıyor. Yani hayatım Allahu Teala'nın istediği gibi olacaktır. Allah rahmet eylesin Seyyid Kutup. Ben lisedeydim. Lisede değilim, ortaokuldaydım. Bir kitabını okumuştum, küçük bir kitabı. Şu anda hatırlamıyorum da hangi kitabındaydı. Çok hoşuma gitmiştir. O günden ben bunu uyguladım. Hakikaten İslamiyet'i insan hakkıyla yaşıyor, kulluğu kendisinde zannediyor. Bizim dilimizden anladık, anlattığı için yoksa kendisinden bir şey getirmemiş. Resulullah aynı şeyi anlatıyor. Diyor ki bu hayat itikada bağlıdır. Kendi edebiyetiyle anlatır. Şehit Kutup Allah rahmet eylesin biliyorsunuz edebiyetçidir, alim değil. Ama muvaffak birisidir. Allah subhanahu teala onu sevmiştir. İnşallah şehittir de. Seyyid Kutub diyor rahmetullahi aleyhi diyor bu hayat akideyle bağlıdır. Yani burada bir kazık çakıyorsun yere bu senin merkezindir. Bu akidendir. Bunun etrafında döneceksin diyor. Aynen pis, bisikletin teçeri gibi çemberi var. Teller nereye bağlıdır? merkeze bağlıdır. Böyle gidiyor. Diyor hayatın, işlerin, güçlerin akidenden alacaksın. Yani bu akideden işin olacak. Bu akideden. Onun için mümin hayatını neye bağlayacak? Allah'ın inancına, yoluna bağlayacaktır. Yani biz yemek yememizi bile namaz vaktlerine göre yapacağız. İşimizi bile dinimize göre yapacağız. Hangi bize el verir? Ben Müslüman isem her işte işleyemem. Her adımımızı inancımıza göre yapacağız. E bu nedir? Hakiki kulluğun vasfıdır işte. Ama bizim dilimizde. Sanki nübüvvetin mişketinden çıkar. Zaten Rabbani alimler, Rabbani davetçiler ve Rabbani insan velev ki ilmi de yoksa ama Rabbi ile sadık ise ağzından çıktığı söz ne olur? Nübüvvet mişketinden çıktığı gibi olur her şeyi Allah Teala'nın madem kahirdir, kadirdir, muktedirdir, kahhardır biz onun hükmü altına gireceğiz. Her şey onun. Akidemizi onun istediği gibi yapacağız. Onun gibi istediği gibi inanacağız. Ona hakkıyla kulluk yapacağız. Her şeyi ona bağlayacağız. Kulluk nedir asıl da? Biz kulluğu kendimiz kabul ediyoruz. İslam'a girmekle. Kulluk nedir? Kelime-i tevhidi yerine getirmektir. Sen ne diyorsun? Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani hak ilah yoktur. Ama bu hak ilaha ne istiyor bizden? Bunun emri var, yasağı var. Bunları yerine getireceğiz. Bunun için bize nasıl bilerim? Aklımla, mantıkla? Yo. Tevhid kelimesinin Çinci parçası, Çinci şak Şıkkı ne diyor? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Abduhu diğer dinlerin gulu önünü kesti. İlah makamına çıkmaz. Kuludur ama elçisidir. Elçi ne getirdi onu yapacaksın. O zaman hakkıyla kul olursun, kaharın altına girersin. Evet Allah hepimize bunu da nesip eylesin yaşamayı Kahhar ismini bize nesip eylesin. 52. allah Teala'nın güzel ismi nedir? El-Kuddus. O da Haşir surasında meşhur biliyorsunuz. Akşam namazında camilerimizde okullar. Huvallahu lezî la ilahe illa hu el melikül kuddusu. bu ayette Allah Subhanehu Teala tabi diğer esmelerini de sayıyor. Bu ayette Allah Subhanehu Teala diyor ki Allah odur. Huvallahu ellezî la ilahe illahu. Allahu Teala'yı tarif ederken diyor o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Huvel melik. Mülk sahibi odur. Mutlak mülk sahibi. Sonra ne diyor? El-Kuddus. Kuddus. Kuddus iki sefer geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. وَنَحْنُ نُقَدِّسُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ Melekler diyorlar. Kuddus nedir? İki anlamı var. Arapçada biri temiz mukad yani temiz bütün kötülükten nedir? Münezzehtir. İkincisi kuddus yani berekettir. Bereketlidir. Onun için kuddus dememizde anlamı gelir Allah Teala her şeyden nedir? Temizdir, tahirdir. Zulümden nasıl dedik münezzehtir? eksiklikten münezzehtir. Her şeyden Allah Teala münezzehtir, tahirdir. Buradan da ne alınır? Mukaddes. Mukaddes nedir? Yani her şeyden eritilmiştir, takdis olur. Ondan dolayı o saygıyı görür. Allah Subhanahu teala Cuma surasında da aynen يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّسُ الْعَز۪يزِ الْحَكِيمِ Bu üç ayette geçiyor zaten. Haşirden Cuma surasında. Kuddus ismi. Kuddus Allah Subhanahu teala'ya has isimlerden bir isimdir münezzehtir her şeyden. Onun için Hristiyanlar bazı beyramlarına ne derler? Kiddis beyramı. Takdis olunmuştur yani. Anlatabildim? Allah Subhanahu ve teala'yı her çeşit tenzih eder. Bütün eksiklikten tenzih eder. Meleklerin ettiği gibi. Diyorsan Allah Teala Bakara suresinde bilirsiniz diyor ben insan insanoğlu yaratacağım. Dediler bunlar kan dökerler. Biz seni nusebbihuka ve nukaddisu lek. Biz seni zikrediyoruz ve seni takdis ediyoruz. Nukaddisu yani ta'zim en yücemizsin. Takdis budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vütür namazından sonra ne dermiş? Ki bizim de sünnettir bu dememiz lazım. Vütür namazını kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm dedikten sonra ne dermiş? Subhanel melikül kuddus. Üç sefer. Üçüncüde sesini biraz yükseltirmiş. O da nasıl olur? Salam verdin Subhanel melikül kuddus. Subhanel melikül kuddus. Subhanel melikül kuddus. Üçüncüde daha fazla sesinin tonunu En son namazda Rabbini takdis ediyoruz. Yani en mukaddesim sensin yani. Mukaddes nedir? En benim yanımda yüce. Ondan başka yoktur. Sonra rükuta rükûta Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Resulullah bazen de ne dermiş? Subbuhul Kuddus Rabbil Melaiketu ve Ruh. Subbuhul Kuddus. Subbuh nedir? Yani tenzih Subhan'dan alınmış. Subhan nedir? Yani münezzehtir allah Teala. Her eksiklikten, her şeyden münezzehtir. Kuddus nedir? Yani mukaddestir allah Teala bütün sıfatlarında nedir? Münezzehtir. Neden? Eksiklikten. Evet, çünkü allah Teala kuddüstür. allah Teala bütün her, fazilet ona mensüptür. Her şeyde mükemmel ise kuddüstür. allah Teala nedir aynı zamanda? Her şey bereket allah Teala'dendir. Allahu Teala mübarektir. Bereket ondandır. O da Kuddüs'tedir. Onun için Beytil Mekdis'in hakkında Allah Subhanahu Teala ne diyor? Beytil Mekdis biliyorsunuz Filistin'de ve barakna ha? havle Beytil Mekdis'in atrafı kendisi mübarek yer olduğu için atrafı da mübarek oldu. Yani bereket her zaman ne olur? Yansır. Onun için bu adam derler mübarektir. Yansın bizim yanımıza biz de onun bereketi, feyzi bize yayılsın. Bu doğrudur. Ama bu bereket suni olamaz. Elinde değil. Suni evet benim param var para dağıtabilirim. Bu maddidir. Bereket manevidir. Bereketi ben dağıtamam. Ne kadar rol yapsam Yapamam. Ama maddiyen olur? Para dağıtırım, emir dağıtırım, he? dilimden bir şey söylerim ama manevi nedir? Olmaz. İşte Kuddüs budur, münezzehtir, mutahhardır, mübarektir. Allahu Teala da bunları ne yapmış? Kendisine layık görmüştür. Bu ismi kendisine vermiştir. Biz dedik ki her zaman Allah Subhanahu ve Teala niye bu kadar ismi var? Biz bile biz bile bir teneyi çok sevsek bir isim ona yetmez. Ne deriz? Valla bu arkadaşım benim çok iyi bir insandır. Çok samimidir. Çok sadıktır. Değil mi? Yani e, e, o kadar sevmişsin onu. O kadar bakıyorsun bu ehildir. E, sadık diyorsun onu kapsamıyor. Bu sefer diyorsun samimidir. Bu sefer diyorsun ihlaslıdır. Bu sefer diyorsun comarttır. Her yani her sıfat var içe güzel şeyler onda. Bu sefer çok adı oluyor. E Rabbel, Rabbil Aleminin de e, en hak etmiştir. Onun için Allah'ın adları çoktur. Bir kısmını bize bilindirdi. Bir kısmını bize bilindirmedi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken diyor ki senin bilindirdiğin adlarla ve bilindirmediğin adlarla sana dua ediyor. Çok adı var Allah Teala bize bilindirmemiş. Allah Teala'nın kaç tane adı var? Çoktur. 919 demek dedik yanlıştır. 919 diye bir şey yoktur. Ama hadiste diyor ki Allah 99 adını saysan, bu adları saysan cennete gireriz. Anlamını da bileceksin. Yok çarpı tablosu gibi ezberlersin. Anlamını bilmek nedir? İşte en zor iş oradadır. Eğer anlamını bilmeden ezberleyen olsaydı çoktan cennet dolmuştur. Değil mi? Her çeşit şehadet getirdi cennete gider mi? Cennetin anahtarı nedir kapısının? Kelime-i şehadettir. Ama anahtar alimler diyorlar ki her anahtarın neyi var? Dişleri var. Bugün de dijital anahtarlar var. Kart. Onların da kodları var. Anlatabildim? Her anahtar kapıyı açar mı? Bir dişsiz anahtar getirsen kapıyı açar mı? Açmaz. Diş lazım. La ilahe illallah anahtardır ama dişleri var. Dişleri nedir? Emeldir. La ilahe illallah'ın gereğini yerine getireceksin. La ilahe illallah diyen olsaydı çok insan la ilahe illallah demiş ölmüş de giderdir cennete ama giremezler. Hakkıyla yerine getireceğiz. Evet. İşte Böyle bir Rabbimiz var iken, bu isme biz hayatımıza yansımak için bu ismi hakkıyla anlayacağız. Allah Teala böyle kuddüs ise en azimimiz ise ondan başka münezzeh yoktur yanımızda. Mübarektir. Her bütün bereket Allahu Teala'dendir. Her şey ondandır. Ne yapacağız? Hem seveceğiz, hem de ona güveneceğiz. Hem ona itimat edeceğiz. Hem de ondan başkasından bir şey dilemeyeceğiz. Her şeyi kime vereceğiz? Rabbil Alemin. Böyle yaptıkça bu anlamını anlıyor. İşte dedik ki isimleri saymak değil, bilmek de değil. Biz bugün Kuddüs ismini bildik. Üç isim, bugün dört isim öğrendik diyelim. Bizim yükümüz ağır oldu aslında. Neden ağır oldu? Bizim üzerimize hicret ikamet oldu. Anladım bitmiyor. Çünkü Allah Teala bir terazi yaratmış kıyamet gününde sadece amel tartar. Anlamak, ilim, bilim, öğretmek tartmaz. Ben burada size anlattım ama kendim uygulamadım. Benim terazimde seyyiatım daha ağır basar. Neden? Ama bir ne diyor ben bilmiyordum. Ama sen biliyordun içini doldurmak lazım. Onun için kulluk hakiki kul olmak için bu isimleri bildik altını dolduracağız. Altı da nasıl dolur? Çok basittir arkadaşlar. Vallahi billahi tillahi basittir. Nedir? Allah'ın emirleri var. Önce diyersin Amenna ve saddakna inanırsın onlara. Bu da yetmez. Sonra ne dersin? Semi'na ve eşittik ve itaat ettik. Çünkü terazi sadece amenna ve saddaknayı da tartmaz. Ne tatar? Semi'na ve ata'na. Neden? Allah Teala diyor ki bu teraziyi yarattım sadece amel tartar. İyidir. Amel tartıyorsa her ameli tartar mı? Bugün bir tane sabah namazını üç rükat kıldım. Yani dört kıldım. Bu da amel, güzel amel değil mi? Ya Allah dedi ki ben dört kıldım. Daha fazla, daha güzel. Bunu tartmaz. Allah Teala çi demiş. Bir kılsan tartmaz, üç kılsan tartmaz. Zamanın, mekanını, sayısını değiştirmeyeceksin. Neden? İmza attın. Ne dedi Muhammed? Allah'ın elçisidir. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Onu kabul etti. Tartmaz. E Buna ne diyor? İşte buna da Kur'an-ı Kerim diyor? Salih amel diyor. Ve amilü salihat. Yani ameli de tartar, amelin de salihini tartar. Onun için kulluk yapmak için salih amele bağlanmamız var. Salih ameli yapmak için Muhammed'e er Resulullah'tan ne gelmiş ona uymamız lazım. Allah hepimize o kulluğu nesip etsin. Bu Allah'ın güzel isimleri anlamasını bize hakkıyla nesip etsin. Uygulamakta şeytanın tuzaklarından da bizi kurusun, uzak tutsun. Şeytan yön değiştirir dedi. Bizi ve bizden önce babalarımızı ve bizden sonra evlatlarımızı da Allah Subhanahu teala aynı yolda gitmeye nasip etsin. Hepimizi de gelmiş, geçmiş ve gelecek Müslümanlardan beraber cennetinde toplasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.